Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը համապատասխանում է միջազգային իրավունքին։ Տեղի ունեցել ԼՂՀ կառավարության հերթական նիստը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Հունաստանի տեղական մարմինն սկսել է 6-րդ դրամահավաք հեռախոսամարաթոնը։ Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի պատվիրակությունը հյուրընկալվել է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանում։ Հադրութում կայացել է արհեստակցական կազմակերպությունների միության կոնֆերանսը։ Շախմատի աշխարհի չեմպիոնի մրցամարտում ոչ ոքի է ավարտվել նաև 6-րդ պարտիան։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նոյեմբերի 18-ի լույս 19-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 55 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակերը շուրջ 700 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հավատարիմ են մնացել հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Ադրբեջանը փորձում է ներքաշել այլ երկրների, այլ կառույցների Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Sky News Arabia հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Գիտեք, մենք եւ Ադրբեջանը տարբեր քաղաքականություն ենք վարում։ Բոլորի համար հասկանալի է, որ մեր խնդիրը, մեր կոնֆլիկտը կապված է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի հետ։ Քանի որ մենք համոզված ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքն ամբողջովին համապատասխանում է միջազգային իրավունքին, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը նոյեմբերի 18-ին ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի միջազգային գործերով հանձնաժողովի նախագահ Կոնստանտին Կոսաչովի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր, անդրադարձ է կատարվել հարավային Կովկասում խաղաղության եւ կայունության պահպանման ուղղությամբ երկու պետությունների կողմից գործադրվող ջանքերին։ Կողմերն ընդգծել են, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմավարական գործընկերության եւ ռազմաքաղաքական համագործակցության առավել խորացումը տարածաշրջանում կայունության եւ անվտանգության պահպանման կարևորագույն գործոններից է։ Նոյեմբերի 18-ին տեղի ունեցել Արցախի հանրապետության կառավարության հերթական նիստը վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի նախագահությամբ։ Կառավարության անդամները հավանության են արժանացրել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին ԼՂ օրենքի նախագիծը։ Ըստ դրա, Արցախի հանրապետության 2017 թվականի համախմբված բյուջեն եկամուտների գծով կկազմի ավելի քան 89 միլիարդ 789 միլիոն դրամ, առանց միջբյուջետային փոխանցումներից ստացվող մուտքերի, ներառյալ Հայաստանի հանրապետությունից ստացվող միջպետական վարկի գումարը։ Բյուջետային ծախսերը գալիք տարում նախատեսվում են ավելի քան 95 միլիարդ 299 միլիոն դրամ առանց միջբյուջետային փոխանցումների, իսկ պակասուրթը կկազմի 5 միլիարդ 509 միլիոն դրամ։ Ըստ նախագծի 2017 թվականին կանխատեսվում է ավելի քան 254 միլիարդ դրամ համախառն ներքին արդյունք, որը կգերազանցի ընթացիկ տարվան շուրջ 8%-ով։ Բելլալալայանի ռեպորտաժը Նախքան օրակարգում ընդգրկված գլխավոր հարցի 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումը գործադիրը լսեց ու հավանության առանցրեց մի շարք հարցեր՝ կրթության, սոցիալական, էկոնոմիկայի ոլորտներից, ինչպես նաև հավանության առանցրեց հարկերի մասին որոշ օրենքներում նախատեսվող փոփոխություններն ու լրացումները, որոնց վերաբերյալ օրինագծերի մի փաթեթ ներկայացրեց ֆինանսների փոխնախարար Արթուր Հարությունյանը։ Մասնավորապես սահմանվում են արտոնություններ հարկային եւ այլ պարտադիր վճարների գծով, ինչը որոշ չափով կթեթևացնի տնտեսվարող սուբյեկտների ֆինանսական բեռը։ Նախագծով առաջարկվում է պարտավորությունները կൂട്ടակած հարկ վճարողների հետ կնքել պարտավորությունների մարման ժամանակացույց ըստ որի մարումներ կատարելու դեպքում հարկ վճարողները կազատվեն 90% ուժերի եւ 60% տուգանքների վճարման պարտավորությունից։ Միաժամանակ, եթե հարկ վճարողի պարտավորությունների մասով արկա է օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ, որը գտնվում է հարկադիր կատարման ընթացքում, ապա հարկ վճարողները կազատվեն նաեւ կատարական գործողությունների կատարման ծախսերից։ Ժամանակացույցը կախված կլինի կուտակած պարտավորությունների չափերից մինչև 8 միլիոն դրամ պարտավորության դեպքում ժամանակացույցը կկազմվի 8 ամսյա տևողությամբ, 8 միլիոնից մինչև 30 միլիոն պարտավորության դեպքում, 12 ամսյա տևողությամբ եւ 30 միլիոն դրամ եւ ավելի պարտավորության դեպքում 18 ամսյա տևողությամբ։ Ներկայացված օրինագծերի համաձայն այն հարկատունները, որոնք 2009 թվականից հետո տնտեսական գործունեություն չեն ծավալել, ամբողջությամբ կազատվեն պարտավորությունների կատարումից։ Որոշման համար հիմք է եղել այդ պարտավորությունների գանձման անհուսալիությունը։ Միաժամանակ հարկոճարողների կողմից իրական հարկման բազաների ներկայացումը խրախուսելու նպատակով առաջարկում է մինչև 2017 թվականի ապրիլի 1-ը նախորդ ժամանակաշրջանների համար ճշտված հաշվետվություններ ներկայացնելու եւ դրանցով առաջացող ապարքներն ամբողջությամբ իսկ ուժերի 10%-ը մարելու դեպքում ազատել ճշտված հաշվետվությունների ներկայացման արդյունքում հաշվարկող տուգանքներից եւ ուժերի 90%-ից Նախատեսվող արտոնությունների պոտենցիալ շահառուների թիվը ըստ Արթուր Հարությունյանի 4800 է։ Օրինագծերի մյուս փաթեթը, որ ներկայացրեց ֆինանսների փոխնախարարը, փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերի համար հարկման առավել པարզ մեխանիզմներ սահմանելու մասին էր։ Մասնավորապես օրենսդրությամբ արգելված գործունեություն հայտնաբերելու դեպքում սահմանել նվազագույն տուգանք 3 միլիոն դրամի չափով նոր աշխատողի համար սահմանված ժամկետում գրանցման հայտ չներկայացնելը եւս դիտել որպես վարձու աշխատողի չձևակերպում, գրանցման հայտի հարկայ մարմին ներկայացման ժամկետ սահմանելու միջև տվյալ աշխատողի կողմից աշխատանքը փաստացի սկսելու օրվան նախորդող օրվա ավարտը։ Հաջորդ փոփոխությամբ նախատեսում է հարկային գործակալի կողմից անհա ձեռնակատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից գույք եւ ապրանքներ ձեռք բերելու դեպքում ներկայացնել ազնվորված տեղեկություններ։ Փոփոխությունները նախատեսվում նաև հիպոթեկային վարկառուների եկամտերի վերադարձի հարցով, որի համաձայն կսահմանվի վերադարձվող գումարների առավելագույն շեմը։ Վարձու աշխատողների համար երամսակի ընթացքում առավելագույնը 700.000 դրամի չափով, հանաձեռնարկատերի համար տարեկան 2 միլիոն 800.000 դրամի չափով։ Վարկառուին եւ համավարկառուին վերադարձ իրականացնել միայն մեկ բնակարանի ձեռքբերմանը կամ մեկ անհատական բնակելի տան կառուցման ուղղված հիպոթեկային վարկի սպասարկման համար վճարվող տոկոսների դիմաց։ Եկամտային հարկի վերադարձ չի իրականացվի նաև այն դեպքում, երբ վարկառում բնակարանաձեռքը բերելու ամսաթվից հետո առնվազն 183 օր փաստացի չի բնակվել տվյալ բնակարանում կամ այն հանձնել է վարձակալության։ Փոփոխություններ են նախատեսվում նաև հաստատագրված վճարների մասին օրենքում, որոնք պայմանավորված են ապրիլյան պատերազմով։ 2016 թվականի ապրիլին սահմանված արտոնությունների ժամկետը, որի վերջնաժամկետը դեկտեմբերի վերջն էր, կերկարաձգվի մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի վերջը։ Գործադիրն այնուհետև քննարկեց ու հավանության առանցրեց կրթության, գիտության, սպորտի, էկոնոմիկայի ոլորտների 2017 թվականի ծրագրերը, հավանության առանցրեց նաև ֆինանսների փոխնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի ներկայացրած պետական քաղաքական պաշտոնները զբաղեցնող անձանց վարչատրության մասին օրինագիծը, որի համաձայն ուժը կորցրած պիտի ճանաչվի համապատասխան օրենքում այն դրույթները, որոնց համաձայն դատավորներին դասային աստիճանի համար տրվում էր հավելավճար։ Եվ երկրորդը առաջարկում է սահմանել, որ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պետական եւ ցարավական գաղտնի կազմող տեղեկություններին առնչվելու համար պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց ոչ թե տրվում են, այլ կարող են տրվել հավելումներ։ Այսպիսով նախագծի ընդունմամբ կվերացվեն կվերացվեն պետական պաշտոնը զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին լեգ օրենքի պրակտիկ կիրառություն չունեցող որոշ դրույթներ։ Բելալալայա այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն այսօր ընդունել է իր հովանուներ կոմեկնարկած եւ ԼՂՀ անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձին նվիրված Արիստոտելի ժառանգությունը հայոց մշակույթի համատեքստում Արիստոտելյան ընթերցումներ խորագրով գիտաժողովի խմբագրական խորհրդին եւ կազմկոմիտեին։ Երևանի Պետական համալսարանի եւ Մատենադարանի անվանի գիտնականների հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետը ողջունել է գիտական նմանատիպ խոշոր միջոցառման անցկացումն Արցախում, այն համարելով կարևոր խթան Արցախյան գիտության զարգացման համար։ Գիտաժողովի խմբագրական խորհրդի եւ կազմկոմիտեի անդամները շնորհակալություն են հայտնել Արայիկ Հարությունյանին գիտության եւ կրթության հանդեպ ցուցաբերվող հատուկ ուշադրության համար։ Նրանք իրենց պատրաստակամությունն են արտահայտել Արցախում գիտական կյանքի ակտիվացման աջակցելու ուղղությամբ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Հունաստանի տեղական մարմինը սկսել է 6-րդ դրամահավաք հերրախոսամարաթոնը։ Երկորյա դրամահավաքի ընթացքում կամավորները հերրախոսազանգերով կկապվեն համանքի շուրջ 1600 ընտանիքների հետ, հորդորելով նվիրատվություններ կատարել, ինչն այս տարի եւս կուղղվի Քարին տակ համանքի մանկապարտեզի կառուցման համաֆինանսավորմանը։ Հերրախոսամարաթոնի, ինչպես նաև ընթացիկ տարվա մյուս բոլոր դրամահավաք միջոցառումների արդյունքները կհրապարակվեն տարվա գլխավոր դրամահավաքի օրը նոյեմբերի 24-ին հերոստամարաթոն 2016-ի ուղիղ եթերում։ Հունաստանի տեղական մարմինը հերրախոսամարաթոններ է իրականացնում սկսած 2010 թվականից, կիրառելով Ֆրանսիայում կազմակերպվող համաեվրոպական հերրախոսամարաթոնի փորձն ու մշակույթը, հունահայ համայնքն արդեն ավելի քան 140.000 եվրոյի ներդրում է կատարել հայրենիքում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը նախաթելեթոնյան ուղերձ է հղել։ Նրանում մասնավորապես ասված է. մի քանի օրից մեկնարկում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ավանդական հերոստամարաթոնը, եւ հիմնադրամի գործադիրվարչությունն իր գրասենյակներով արդեն նախապատրաստվում է այդ միջոցառմանը։ Որոշ համայնքներում էլ արդեն անցկացվել կամ անցկացվում են դրամահավաքներ։ Ցանկանում եմ մեկ անգամ եւս հայտարարել, որ վստահություն հիմնադրամի նկատմամբ եղել է եւ կա եւ դրա ապացույցն այն շուրջ 5 տասնյակ մեծ ու փոքր ծրագրերն են, որ յուրաքանչյուր տարի միասնական ջանքերով իրականացնում ենք Հայաստանում եւ Արցախում։ Վստահության եւ նվիրատուների աճող թվի մասին է վկայում նաեւ օրեր առաջ Տորոնտոյի մեր հայրենակիցների դրամահավաքը, որի արդյունքում հանգանակվել է այդ համանքի համար ռեկորդային թիվ 1 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Սփյուռքահայ մեր հայրենակիցների հանդեպ երախտագիտությամբ հանդերձ կարծում եմ մենք նախ եւ առաջ պահանջկոտ պետք է լինենք մեր նկատմամբ մաղթում եմ մեզ հաջող դրամահավաք եւ թող բարի կամքի տեր մարդիկ համալրեն մեր շարքերը, ասված է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրենի ուղերձում։ Նախորդին Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը հյուրընկալել է Երևան քաղաքի Երևանի վարչական շրջանի պատվիրակությանը։ Ողջունելով հյուրերին նա անդրադարձել է Երևանի վարչական շրջանների ու Ստեփանակերտի միջև հաստատված բարեկամությանը, ամենատարբեր ոլորտներում հաջողությամբ իրականացվող համագործակցությանը եւ ծրագրերին, բարձր գնահատել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի անձնական ներդրումը լավագույն ավանդույթների ձևավորման ու զարգացման մշտական աջակցության խնդրում։ Պատվիրակության անդամները շնորհակալություն են հայտնել ջերմ ընդունելության համար եւ քաղաքապետին փոխանցել Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի բարեմաղթանքները։ Հադրութում տեղի է ունեցել արհեստակցական կազմակերպությունների միության կոնֆերանսը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Լիսա 2011-2016 թվականների ժամանակահատվածում Կատարված աշխատանքների մասին հաշվետվությամբ հանդես եկավ շրջանի արհեստակցական կազմակերպիչների միության նախագահ Իրաք Համարազյանը։ Ըստ զեկուցողի շրջանում գործում են 94 սկզբնական արհեստակցական կազմակերպություններ 1175 անդամների ընդգրկումով։ Մանրախոսը կանգ առավ հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարվածի միաժամանակ կազմակերպչական այն աշխատանքների վրա, որը հնարավորություն է տվել բարելավելու միության գործունեությունը։ Միությունը իր աշխատանքները հիմնականում իրականացրել է խորհրդի միջոցով։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում կնքված պայմանագրերի համաձայն բուժում են ստացել արմենիական 45 անդամներ։ Մի շարք կազմակերպիչների աշխատողներ էքսկուրսիաներ են կազմակերպել դեպի Տաթևի վանք, Գտչավանք, Շուշի եւ այլ տեսարժան վայրեր։ Հաշվետությամբ հանդես է եկել նաեւ շրջարմիության դեսպոտ Հասան Ժողովի նախագահ Էլանորա Գասպարյանը, ըստ զեկուցողի 2011-2016 թվականներին մուտքագրվել է 18 միլիոն 618 հազար դրամ։ Նամանահամասը ներկայացրեց հաշվետու ժամանակաշրջանում միության կողմից կատարված աշխատանքները։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում միության նախագահի կողմից կատարված աշխատանքները գնահատեցին բավարար եւ հաստատեցին վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի կողմից ներկայացված հաշվետվությունը։ Կատարված աշխատանքների մասին իր նկատառումները արտահայտեց Արմենիայի Ֆեդերացիայի նախագահ Արաղ Արամանյանը։ Որակարգային հարցերի շարքում կատարվեց շրջանի արհեստակցական միության խորհրդի կազմի ղեկավարի եւ երաժշտություն իրականացող մարմինների ընտրություններ։ Մարզասերների համար Նյու Յորքում ընթացող շախմատի աշխարհի չեմպիոնի մրցամարտում տիտղոսը պաշտպանող նորվեգացի Մագնուս Կարսենն ու ռուսաստանցի հավաքնորդ Սերգեյ Կարյակինը ոչ ոքի ավարտեցին նաև 6-րդ պարտիան։ Մրցամարտի հաշիվն է 3-3։ Այսօր հանգստյան օրը 7-րդ պարտիան տեղի կունենա նոյեմբերի 20-ին։ 12 դասական պարտիաներից հետո ոչ ոքի արդյունքի դեպքում նոյեմբերի 30-ին կանցկացվի Thai break։ Գեղասահորդներ Թինա Կարապետյան, Սիմոն Սենեկալ Պարային զույգը մասնակցում է Վարշավայում անցկացվող միջազգային մրցաշարին։ Զույգը մասնակցել է կարճ ծրագրին եւ զբաղեցնում է երրորդ տեղը։ Այսօր նրանք հանդես կգան ազատ ոճում։ Այժմ մեկ հայտարարություն։ ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի պետական գույքի կառավարման վարչությունը տեղեկացնում է, որ 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ին կայանալու է պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի վաճառքի դասական աճուրդ։ Աճուրդի պայմանները ներկայացված են Ազատ Արցախ թերթի 2016 թվականի նոյեմբերի 17-ի համարում տպագրված հայտարարությունում լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել աջորդային հանձնաժողովին 047940903 հեռախոսահամարով։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ տեղումներ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հյուսիսարևելանկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4 աստիճան ցելսիից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 2-ից 6 աստիճան տաքություն։